Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Dobar dan uvaženi slušalci. U narednih 20 minuta čućete emisiju Poezija sa stilom, posvećenu reafirmaciji kanonskih pjesnika iz Crne Gore i oživljavanju njihovog manje poznatog stvaralaštva – Ovaj serijal promoviše i savremene pjesnike, čije pjesme još nijesu imale recepciju koju zaslužuju. Današnja emisija posvećena je Janku Đonoviću. Janko Đonović, crnogorski pisac i pjesnik, rođen je u Tomićima kod Virpazara 1909. Umro je u Beogradu 1991. Gimnaziju je završio u Podgorici. Diplomirao je 1939. na Pravnom fakultetu u Beogradu. Književnim i publicističkim radom počeo je da se bavi u srednjoj školi. Prvu pjesmu objavio je u Loćenskom odjeku 1925. Sarađivao je potom u mladosti Antuna Barca, Pencu, Jeremije Živanovića, književnom severu, srpskom književnom glasniku, novoj literaturi, pregledu, našoj stvarnosti, književnosti, savremeniku, stožeru, razvršju. Poslije rata najviše je sarađivao u stvaranju, pobjedi, borbi, politici i književnim novinama. Bio je urednik Narodne knjige na Cetinju i direktor Centralne biblioteke od 1947. do 1951. Bio je i urednik u Beogradskom izdavačkom preduzeću Prosveta. Pripadao je naprednom studentskom pokretu i zbog toga je bio proganjan i hapšen. Đonović je pripadao naprednom studentskom pokretu i zbog toga je bio proganjan i hapšen. Učestvovao je i u 13. julskom ustanku 1941. Poslije je pao u italijansko zarobljeništvo gdje je ostao do kraja rata. Prošao je kroz logore Kavaja, Preza, Campello, Colfiorito, Mosburg, pojas Minhena. U vrijeme kapitulacije Italije pokušao je da se prebaci na oslobođenu teritoriju, ali je pao u njemačko zarobljeništvo. Sticajem okolnosti kasno se vratio kući, pa je na prvom kongresu Saveza književnika Jugoslavije bio svrstan u ratne žrtve. Pisao je pjesme, pripovjetke, eseje, književne reportaže i putopise. Sarađivao je u mnogim periodičnim publikacijama. Pjesme su mu prevedene na strane jezike. Bio je redovni član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Za književni rad dobio je nagradu vlade FNRJ za gornje tokove i 13. usku nagradu za izabrane pjesme i poeme, kao i dvije republičke nagrade. Njegova najvažnija dijela su Živi portreti iz 1927. Dvije rijeke iz 1938. koje je radio zajedno sa Tanasijem Mladenovićem Gorski tokovi iz 1947. Na Vltavi iz 1948. Hronike i putopisi iz 1950. Poezija i proza šestorice iz 1951. Na leđima Penina iz 1953. Kamena počivala iz 1954. Žeđ Drumova iz 1955. Lirika Crne Gore 1918. do 1962. Antologija s Cetinja 1962. Izabrane pjesme i poezije iz 1963. Nuno iz Urogvaja, proza iz 1963. Kamenice iz 1971. i Strah od zaborava odabrana dijela koja priredio Radomir Ivanović iz 1988. Branko Banjević je zapisao u knjizi Crnogorska moderna sljedeće. 30. godina 20. vijeka dogodio se preporod crnogorske umjetnosti. Tom periodu pripada i pjesnik Janko Đonović. Đonović je u kritici tretiran kao umjetnik čiji opus se svodi na socijalne teme i teme sela i prirode. U njegovom razvoju nema mnogo odstupanja od pravca izabranog u tim gimnazijskim danima. Ipak, Janko Đonović je živeći i stvarajući između dva svjetska rata i nakon toga morao preživjeti ratove, društvene i političke mijene, te književne pravce i promjene u kulturi i umjetnosti. Posmatrajući Đonovićev rad iz te perspektive, iskreni pobornici umjetnosti i poezije morali bi reći da je njegova orijentacija bila prirodna i iskrena, te da je dolazila iz pjesnikovog lirskog, a ne ideološkog doživljaja svijeta. Često se zaboravlja da je Đonović pripadao generaciji koja je književnost i poeziju, kako kaže Branko Banjević, vratila živom književnom jeziku i postala ono što mora biti, individualna stvaralački čin u kome je raspeta lična i opšta egzistencija. Đonovićeva poezija je neposredna i direktna. Rotković veoma precizno zaključuje dajući jedan poetički presjek cjelokupnog njegovog poetskog stvaralaštva. Đonović je najduže i najdosljednije njegovao tematiku sela. Napisao je zato i mnogo sličnih pjesama o crnici. Bog toga je izgledalo kao da se on grčevito drži sela i za verzije prema urbanizaciji, iako su uočljiva upravo njegova maštanja o novom gradu. Vidjeli smo da su seoski simboli u metropolama našli svoj pandan u gradskim simbolima u prirodi. Kod njega nema svjesnog konzervativizma, ali su njegove pjesme o nemaštini, poplavama, rudokopima, ratovima i žicama i same oskudne kao i život koji opisuju i u susretu sa uglađenim proizvodima izgledaju hrapavo. No pod grubim seljačkim sukrom njegovih stihova kuca toplo srce. Ono što Rotković želi reći ovim je da se Đonovićeva poezija u jeziku čini previše jednostavnom, ne odviše stilizovanom, ipak njeno emotivno i značajnsko biće se pri svakom čitanju i slušanju snažno osjeća kao u pjesmama Crnti i Crnogorci, Jasen i druge. U Đonovićevom pjesništvu crnogorski jezik je moćan i dubok. Sam Janko Đonović će u jednom od svojih brojnih poetičkih osvrta reći da jedna umjetnost ili uopšte jedna kultura bit će dobra samo onda ako se u nju unosi istina, iskrenost i onda bude široka i raznovrsna. Ovaj čisto mimetički književni kredo upućuje na čvrstu Đonovićevu orijentaciju na ono što je kritika nazvala socijalna književnost. Ipak njegovu poeziju svesti samo na socijalnu, ideološku i reprezentacijsku dimenziju bilo bi veoma usko, pa i onu koju nazivaju poezijom sela, svesti na elemenat pjevanja o selu. To bi značilo oduzeti joj esenciju, bunt, prirodnost, slojevitost, zvučnost, evokativnost, simboličnost, alegoričnost, što možemo naći u mnogim Đonovićevom pjesmama. Svesti vrhunsku poeziju na jedan njen element znači oduzeti je vrijednost. S jedne strane, Đonovićevi eseistički radovi nam pružaju uvidu u političku situaciju i društvene uslove, a s druge, njegova poezija pretače taj ambijent u muziku i život poezije. Taj njegov odnos vidimo, kako ističe Radosa Vrotković u tekstu objavljenom u razvršiju i citira. Pod uticajem ovoga i ovakvoga rada i života Crnogorca vezuju apsolutno zajednički interesi s varoškim proletarijatom, jer 70% njih je najamni nadničar koji iz svog posjeda ne može godišnje jednog člana porodice da prehrani. Crnogorci danas sve više dobijaju klasnu svijest i sve više se oslobađaju tradicije da se kroz liriku razvijao moderni izraz i bunt crnogorskog čovjeka protiv klasnog i svakog ugnjetavanja, čitamo i u pjesmi Cokula, koju vam i ovaj pregled donosi. Na kraju treba pomenuti da sve pjesme Janka Đonovića imaju ekspresionističku slikovnost, pogotovo u deskriptivnim pjesmama, a tu slikovnost Branko Banjević fino primjećuje i kaže da u poeziji Janka Đonovića postoji svježina slike i svježina jezika kojim se stvara ta slika ta svježina slike jezika do dan danas nije izgubila svoju svježinu i aktualnost. U to se možete uvjeriti slušanjem stihova poezije Janka Đonovića. Prije toga da poslušamo muzičku numeru. seem Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Crnci i Crnogorci U plamsa jutarnjeg sunca koje se toplo izdigne nad američkim rudokopima – prođu praznim, širokim ulicama između olistalih drvoreda, ko sjenke suvi, koščati, sa budacima na ramenu i vrućim hljebom u torbi, crnci i crnogorci. Pred njima rudnik, golem i žut, i sano kolijevci na drugom kontinentu, sano ambaru praznom u kome se ko gladna godina savija. I na grlima podzemnih jama rano istočno sunce njima je zalaz – i na cijel dan tutnje njihovi budaci, tutnje i kunu ispo svijeta. O, oče moj, rudaru sini primi na dar ovaj komad srca, ovaj moj pozdrav tebi, veliki čovječe znoja i truda. Svega te dva puta u životu vidjeh, još kao dijete, doma, na Balkanu. Tvoje blijede, mršave ruke dale su mi samo nekoliko stisaka. Tvoje blijede, mršave ruke. Tvoje mirne, dobre oči samo su se na mene jednom nasmijale. O, tvoje mirne, dobre oči. Tvoj život, mladi bujan kao proljetne drvo, povise i usahnu tamo. Plug pred pojatom osta čekajući na tebe. Ispucao je. i sušio se. Poginuo. Baština zaledinila, zakoravila, a vo plavonja sa srbine muklo rikne katka dalugom gustom. O, primi na dar ovaj komad srca, ovaj moj pozdrav tebi veliki čovječe znoja i truda. Kad proljeće zamiriše nad gradovima i zelena krv njegova nabuja u stabla, izviju se široke palme oko vila i prvi bagremovi na život zarađuju crnci i crnogorci duboko u zemlji, zakopani kao kamenje kao korijenje. Mišicama, nekada nabreklim od zdravlja kokotline rala što sjekirama pobraše rodne gajeve. Tuku. Tuku i vlastitim rukama svoje rake kopaju. Ah, rake svojih dana, mišicama istrošeni. Usahli. Poneki jekne bolno po tim tuđim brdima i umre tu, kao skot, izmučen sklapa oči pune domaćih prizora svoje čeljadi, svoga katuništa i svojih tvrdih njiva. Crkavaju tu pod padom kakvog brijega, crnci i crnogorci, u zlatnim grobovima. Večernja rumen, ulice cvjetaju koracima i smijehom. Smrkava se tiho, gore na zemlji punoj balova, mjesečine i ljubavnika. I na cijelu noć sve dalje i dalje očajno tutnje njihovi budaci, tutnje i kunu ispod svijeta. A kad na grlima podzemnih jama žuta svjetlost karbituše utrne, crnce i crnogorce, zemlja vraća i jedne crne i druge crne. Djeca rata kada mi ludački jauknemo, djeca velikog rata, ne čudite nam se budući, jer naše su zjenice mutne ko nebo zimnje, mutne i prepune vriskanja, jer naše je srce kao kula izrešetano prvim čarpnelima koji su sa krvavim suncem nagovještavali dane klanja. I mi smo bili na starim žutim modrovima u mnogim noćima rana umiranja. Zato o, zato kad zadrhtimo mi, djeca velikog rata, ne čudite se budući. Jer mi smo u kolijevkama očajnički kriještali za očevima i majkama koje su pred nama rastrzali kroz mnoge dane i noći crne. I sjaktanje bajoneta ušlo je u naše djetinje oči, tada sa strahom i sada kao munja, po najcvjetnijim livadama naših duša. Mi smo za tolike noći ležeći na pločama pri ognjištu u pustome domu, lelekali sami i tražili osmijeha i hljeba. Rukama. O, samo rukama. I kad su zeleni bataljoni nomadski razarali naše krovove, mi smo mislili da duhovi hoće da unište naše domove i ostali smo bez svijesti. Zato o zato ne čudite nam se budući što smo mi pokoljenje rano, uozbiljeno i što naši pogledi čudno blude daljinama, što kad zavrištimo ludački u podne ili na međama ponoći, jer mi smo djeca velikog rata. Ne čudite nam se, ne čudite nam se budući. Jasen Daljina bere rujava kao septembar dozrio vinograd. Zamah drumova čekate čeznutljivo ni strane. Sa dalekih obronaka pozdravlja jasen, ustreptao, mlad, pod kojim si provodio nekad mlade dane. U njegovim zelenim, mekim, rasvjetalim krunama će ti djetinstvo vjetar, što je s planine došao. U njegovim crnim, tvrdim korama, na uviru zemlju čekate odmor, ono što u svijetu si našao. Cokula Cokulo velika, teška, siva, što ćutiš u stroju kao kasarna u daljini, tebi se obraćam danas, ja, uvrijeđeni građanin. Ti si mene gazila, gnječila, ja sam bio pred tobom skot podjarnjeni, iz mraka tvojih otvora svitala su mukla ropska jutra puna hladnoće, psovki, šamara i ribanja u nužnicama kužni O krvavoga ponižavanja koje čovjek spušta na ljigavi puzeći prah. Ja se još stidim da sebe pogledam, još sam popljuvana, obeščašćena njuška. Idem ulicom i na prvu uniformu koja se u vrevi oholo i grubo ocrta uzdrhtim, poblijedim, prsti mi se zgrče u životinsku kanđu. Ja vidim vas i sada, beskrajni strojevi mrki, napukli, iskrivljeni, zborani, prazni. U hladnim i poluosvjetljenim hodnicima kao u suri mrtvim pustinjama požarni tlapaju noć i dan. Neispavani i blijedi kao utvare. Bataljoni praznih cokula ćute kao bataljoni mrtvih vojnika. Kroz njihove džonove ne bije vruća krv pješačkog stopala. Bataljoni cokula ćute u hodnicima jezivim kao podsjecane noge mrtvih vojnika. Za njih čavli mrki, vuči podmukli zubi mrve u mojoj izmučenoj svijesti, još svijetle radosti, još žalosne ostatke čovjeka i građanina. Na prljavom krugu gdje dežurni mamuza i konjsko kopito postaju svemoćni kao bogovi u svijesti varvara, Kasarna kao velika žuta kutija odzvanja ritmično od strojeva i cokula. U sivim, kišljivim lokvama na krugu kasarna se ljulja sa bezbroj šamara, psovki, nužnika i snova. Zvekeću kasnije škljocaju zatvarači u nepoznato. Mi zebemo na kiši. Cokula postaje vlažna rupa u kojoj prsti trnu recepte. Mirno, sastavi kopito, majku ti zaraženu, peta o petu puca, prsi se junački isturaju van. Ne trepćemo, ne dišemo. Kapetanova kobila bijesnih sapi propinje se kao morski val. Polazimo nekud kroz blato, lišće i maglu, stupamo u četvoredu naprijed. A za nama cokula ostavlja svježe, žalosne tragove kroz prljavi jesenji dan. Čuli ste neke od stihova Janka Đonovića. A sljedećeg petka neki novi crnogorski autor i novi stihovi. Uvaženi slušalci, čuli ste još jednu epizodu emisije Poezija sa stilom, koju Antena M realizuje u saradnji sa Ministarstvom kulture. Pozdrav od Edhema Mandića, Biljane Bakić i Mirjane Dragaš. Poezija sa stilom Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo.